Oposizioko Bayona Bilubert, Bihar Bayona eta Bayona 2008ko autetxiek ere bat egiten dute proiektuarekin, ahatik gaitzesten dute argitasun falta, zenbakiak aipatzen direnean, Bayona Bilubertteko buruden Henri Etxeto. L'enterre ne fait, euh, ne fait pas de doute, et notamment de la renovation in situ de la bibliothèque. Hain zinkondu afera bat da, diru mailan, iria peko errekaratera maiten du gehiengoak. Euh, Obrakasia hain zin, euh, bederatzik akos bost milioi eurotik ama bi milioi aururat pasatzen da proiektua hortako dugu kontra boskatu eskuntzaren aurka bateziketa egiteko manera eta horren hirustatzaren kontra condition de son euh, de sa mise en œuvre surtout de son financement Aste hartuntan obrak prentsari aurkeztu dizkio errikoetxeak, zer dion akusazio horietaz galdegin diogu Jean-René Etxegarai baionako hauza pesari. Ze de euh, bon, ze le rol de Ez da agitasun euh, falta, baina oposizioa bere ejolanda. Den perfekzioan u euh, den Lexo son une grande clarté. Argida, bada obrentzat kostu bat, eta bada operazio kostu bat. Au coût des travaux s'ajoute effectivement euh, les honoraires de la maîtrise d'oeuvre. Obrei, arkitektuen kostuak gehitzen zeizkie, baita ere operazioak euh, ekarritako beharrezko antolakuntzak, ataria bezala. Et donc c'est vrai que c'est à 12 millions d'euros qu'on arrive, mais on n'a jamais caché ce, ce, ce point-là. Obrak 2008 goiti hasiko dira, berrogoi labeteko lanak izanen dira, eta ondotik ikusgarritasun gehiagokan behar luke katedralaren ondoan den mediatekak kanpoa ere berantolatuko dute, segida bat izan dadin kanpoko ataria eta barnekaldearen artian.